Johannes hoofdstuk 2 Op die derde dag was daar een bruilof in Cana in Galilea, en die moeder van Jezus was daar. Jezus en zijn disciples is ook naar die bruilof toegenooi. Toen die wijn opraak, zei Jezus zijn moeder vir hom, Hulle het niet meer wijn nie. Maar hij zei voor haar, Waarom zei u dit voor mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. Nie. Zijn moeder zei toen voor die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou." Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit Toe het hy met toutjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê: "Vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie." Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan: "Die liefde vir u huis verteer my." maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê: "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." Die Jode sê toe: "46 jaar lank is daaraan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig?" Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daarin gedink dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is.